Stvorio sam samo da bi me obožavali, kaže Allah. Također sve oko čovjeka, cijeli zemlja, cijeli kosmos, stvoren je da bi obožavao Allaha Đelešanu. I on robuje i obožava Allaha Đelešanu. Jer Allah Đelešanu kaže, svi koji su na nebesima na zemlji, slave Allaha Đelešanu, velakin la tepahune tesbiha. Samo što vi ne čujete i ne razumijete njihovo slavljenje Allaha Đelešanu. Ali nekim Allahovim robovima Allah i otkrije. Allah i otkrije to, to, taj tesbih, to slavljenje Allaha Đelešanu, pa se prenosi tako za Ebu Bakrani Allahu Anju, da je on, Allah mu je to dao taj hranu, da čuje hranu kako slavi Allah i čuje neke stvari oko sebe kako slave mlađe. I čovjek ako on robuje svome gospodaru i ako se pokorava njemu, ako samo njega obožava, onda je u skladu sa cijelom prirodom. I sve oko njega je zajedno u istom skladu robuje svome gospodaru. Da bi čovjek robovao svom gospodaru, mora robovati Allah Đelešanu u skladu sljedećih pravila. Prvo da bude iskren u svom obožavanju, to jest da ne čini širka nikome samo da obožava Allah, Allah Đelešanu. Znači, ne smije u robovanju čovjeka biti širk. To su pravila svih poslovnika i ranjeza. To se zove ali hlas. Da čovjek svoje ibadete sve pročisti i očisti od bilo kako vide širk. I dalje je da mora obožavati Allah Đelešanu u skladu sa propisima koji je donio njegov poslovnik. U našem slučaju to je Muhammed Salomar Đelešanu. To je način obožavanja. I to je značenje šehadita. La ilaha illa Allah, Muhammed Rasulullah. Nema istinskog Boga osim Allah, Đelešanu, i Muhammed je Allah poslani. Kad mi kažemo nema istinskog Boga osim Allah, Đelešanu, kažemo ja, Rabbi, samo tebe obožavam. I nikoga više. A kad kažemo Muhammed Rasulullah, obožavamo te kako te je obožavao Muhammed Rasulullah. Zato imam šafija, kaže u značenju riječi La ilaha illa Allah, Muhammed Rasulullah. To znači samo tebe obožavam onako kako ti želiš da te obožavam. A ne kako ja želim da te obožavam. Znači obožavam samo tebe kako te je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam obožavao. Nema nikakve sumnje da su najbolji Allahovi robovi i najodobraniji Allahovi vjerovjesnici i poslanici. To su najodobraniji ljudi svoj ljudskog rada koji je odlikovan govorom Allaha Želešanu, nekada indirektno putem meleka, nekada direktno, nekada putem nadahnuća, nekada sa zasporom, nekada bez zaspora i tako dalje. To su najodabraniji ljudi i oni su bili najpobožniji Allahu Želešanu, najponisniji. I zašto u Kur'anu Kerimu navodi se kazivanje o poslanicima u tolikoj Čak neki komentatori Kur'ana kažu trećina Kur'ana od prilike kad se sve sračuna stavi iznosi kur'anska kazivanja. Kažu učenjaci, najvažnije je što treba da se okoristimo od tih kazivanja je da zavolimo poslanike. Da zavolimo te najzabranije ljude i drugo, da se povedemo za njima. I zato u suri Ranhan, Allah Đalešanom kada je navodio imena poslanika, pa je navodio slučaj Ibrahima, ne se nama, pa Jurusa i tako dalje, naravno, kaže dakle, u narike hada Allah. To su oni koje Allah uključio. Febi hudahu muktene. I ti kreni, povedi se za njihovu uputu. I zato naš poslani sallallahu alaihi wa sallam nije dao da se skrnavi i u urnom kontekstu spominje bilo koje poslanikovo ime. Priježi imam muslim u svom sahihu da je <clears throat> jedan ashab, radi Allahu anhu, udario jednog jevreja na pijac. I jevrej došao poslaniku i tužio. Pita ga poslanik sa Allahu alaihi wa sallam, zašto si ga udario? Kaže, zato što je rekao tako mi onoga koje je Musa odlikovao na svim svjetovima. I zato sam ga udario, a ti si najodlikovaniji. Kaže poslanik sa Allahu alaihi wa sallam ali ovo je poslanikova skromnost, jer samo stanje i zahtjeva da se istakne valida Musa a.s. Kaže, nemojte praviti razliku među poslanicima. Tako mi ono značuje rucima duša. Ja ću biti prvi nad kojim će se otvoriti kamor. I prvi ću ustati iz kamora. I vidjet ću Musa kako se drži za aš. Prije Ne znam da li je bio među onima koji su umrli kad je Israfil kuhao sur, ili mu je to Allah, Allah ga poštenio toga zato što je pao nesvijest, kad se on nesvijestio na brdu tur, kada je tražio da Allah završeno kako se navodi. Rabbi erimi anzuri lik, gospodaru moj, pokažu mi se da te vidim. Kale, lep taran, onak nuzuri vrgledam. Kaže mu, Allah završeno, neći, ne možeš ne vidjeti ovome svijetu, nego pogledaju u brda, u planinu. Pa ili ste karna mekana, onda se opet radi. Ako to brdo ostane na tom mjestu, vidjet ćeš. Ramma te džela rabbu gulim džekra. I kada tvoj gospodar podiže zastav, a u drugom hadisu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je Allahov zastav svjetlo. Kažu mu fesiri podigaju koliko prstova. Planina se cijela sruši. Džara u dekera i planina se cijela kruši, va harra Musa tako. I Musa pada u nesvi. Po ispravno mišljenju nije umro, nego je, on je svijestio se sam. I kaže po samih sredem, ne znam da li mu je to Allah dao poštedio ga tog drugog onesvjećivanja kada je istratno pugnuo rog, zbog toga što je tada se ne svijestio, ili nije uopće ni umirao zbog njegove veličine i ugleda koji ima kod Allah. Znači poslanici i mirovjesnici, To su najodabraniji ljudi, to su najbolji ljudi i oni su svi na istom putu. Od prvog Nuha ala Islama, koji je prvi poslanik, a Adem je prvi vjerovjesnik, pa do poslednjeg Muhammeda sallallahu alaihi wa Svi su govorili jedno te isto. Obožavajte samo Allaha i nikog drugog svim i priznajte poslanika koji je u tom vremenu. Svako je bila duža da slijedi poslanika svoga, svoga vremena. Nakon poslanika vjerovjesnika, najzadaniji nakon njih je Ebu Bekr radi Allah. Znači, najbolji čovjek od svih svjetova, od svih umeta i naroda, njih je bilo 70, kako je rekao poslanik sa Allah, ali sa crnama, u razisu koji je zabilježio Ivan Buhari, je drugi, da smo mi 70. umet i da je prije nas bilo 69 umeta, mi smo 70. Nakon vjerovjesnika, najbolji čovjek je Ebu Bekr kako ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao. Zatim Allah, znači Allahovi dobri rabovi. Evlijaši, kako zovu, međutim, ne u sufijskom smislu, nego Evlija je riječ koja se spominje u Koranu i spominje se u sumetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U Koranu Allah Đelešanu za njih kaže Ela inne evlija Allahi, la haukul alim, la hum jasim. Ela inne amen, ma karu je takun. U istinu Allahove evlije, znači dobri Allahove rabovi neće strahovati bilo čega i neće ni za čim žaliti. To su oni koji su vjerovali i dobra djela radi. A u Buhari u Sahiju, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, men ada li valijem pa kad adetu bilham. Ko uznemiri moga odabranog groba, znači bilo riječima, bilo djelima, moga odabranog groba, ja mu objavljujem rad. A u muslimovom rivajetu stoji, još dodaje se tamo, Vodna sredet tu više. Znači, Allah Zalšanov kaže da bi najprije poštedio svoga roba smrti. On mrsi da mu daje nešto što je ružno, ali mora umreti. Znači, do te mire ti odabrani Allahovi rogovi su ugledni kod Allah Zalšanov i imaju to mjesto. Kako su oni dobili to mjesto? Kako su ga oni zaslužili? Zaslužili su ga tako što je njihov ibadet bio rađen na tri osnovna principa. To su principi svih poslanika i vjerovjesnika. To je ljubav, zatim nada i strah. Radili su ibadete koji su bili pomješani sa ljubavim, sa strahom i sa nadom. To su ruknove svih ibadeta. Svakako da je najodabraniji čovjek i najpobožniji čovjek, kao što je to i sam rekao poslanik naš Salomar Ali Veselnemu, kada su došla ona trojica, pa su rekli ja se neću vidjeti nikada ženiti, ovaj rekao neću nikad spavati, ovaj rekao neću postići svaki dan. A onda kad su čuli od njegovih sutvoga šta to poslanik sa Salomar Ali Veselnemu, činilo im se malo, Pa je onda na njih malo ovaj, žešće reagirao na taj njihov postupak i rekao im ja sam najbogobojazniji i najviše znam Allah. Znači, nema nikakve sumnje da najbogobojazniji čovjek, najpobožniji čovjek bio je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zato je naš sahibija <clears throat> Ibn Dželzi uspočeo knjigu sa spominjanjem ibadeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer je on najpreći da znamo kako je on ibadet činio iz više razloga. Prvo, zbog načina na koji je činio ibadeta, mi smo ga dužni tako činiti. Drugo, zbog umjerenosti u ibadetu, jer mi smo, na nama je najbolje biti umjeren, i to je srednji poslanikom sallallahu alaihi wa sallam put. I treće, normalno da se u svemu, u svemu postoji neka gradacija. I ako postoji gradacija u pobožnosti među pobožnjima i među odlikovanima, onda svakako da je najpobožniji i najodlikovaniji Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i najpreće je govoriti, govoriti o njemu.